In this lesson, you will learn how to negate a verb in the past tense, and this is how it works. In order to negate a verb in the past tense, you place the negation word nicht before the past participle. Let's have a look at some examples. Hast du den Hund gesehen? Did you see the dog? Hast du den Hund gesehen? Now, there are two possibilities to answer this question yes you did see the dog, or no, you did not see the dog. And in German, these answers are Ja, ich habe den Hund gesehen. Yes, I saw the dog. Ja, ich habe den Hund gesehen. Nein, ich habe den Hund nicht gesehen. No, I did not see the dog. And you can see that the negation word nicht is right before the past participle gesehen. Nein, ich habe den Hund nicht gesehen. Hat er die Lampe gekauft? Did he buy the lamp? Hat er die Lampe gekauft? Ja, er hat die Lampe gekauft. Yes, he bought the lamp. Ja, er hat die Lampe gekauft. Nein, er hat die Lampe nicht gekauft. No, He did not buy the lamp. Nein, er hat die Lampe nicht gekauft. Haben Sie das Hotel gebucht? Did they book the hotel? Haben Sie das Hotel gebucht? Ja, sie haben das Hotel gebucht. Yes, they booked the hotel. Ja, sie haben das Hotel gebucht. Nein, sie haben das Hotel nicht gebucht. No, they did not book the hotel. Nein, sie haben das Hotel nicht gebucht. Habt ihr das Lied gehört? Did you hear the song? Habt ihr das Lied gehört? Ja, wir haben das Lied gehört. Yes, we heard the song. Ja, wir haben das Lied gehört. Nein, wir haben das Lied nicht gehört. No, we did not hear the song. Nein, wir haben das Lied nicht gehört. So that's how the negation of verbs works in the past tense. Up next, you will get some speaking practice.